Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօր խոսելու ենք սակավարինության մասին։ Սակավարյունությունը օրգանիզմի վիճակ է, որը բնութագրվում է արյան մեջ հեմոգլոբինի քանակի նվազմամբ։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների ամբողջ աշխարհում շուրջ 1.8 միլիարդ մարդու մոտ ախտորոշված է տարբեր աստիճանի սակավարյունություն։ Անեմիաների շուրջ 70%-ի պատճառը երկաթի անբավարարությունն է։ Երկաթ դիֆիցիտային անեմիայի ամենատարածված սիմպտոմներն են չոր մաշկը, հաճախակի կոտրվող, շերտավորվող եղունգները, մազերի ճյուղավորումը, աճի դանդաղումը, հոգնածությունը, գլխապտույտը, թուլությունը, սփռտնածությունը, համի զգացողության խանգարումը, օրինակ կավիճ ուտելու ցանկությունը, շրթունքների ճակճկվածությունը եւ այլն։ Երկադիֆիցիտային անեմիայի առաջացման համար ռիսկային խումբ են համարվում նորացինները, ակտիվ աճի շրջանում գտնվող երեխաները, հղի եւ կերակրող կանայք, վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանայք։ Հիվանդության ընթացքի ու պատճառների վերաբերյալ այսօր զրուցելու ենք Ստեփանակերտի Արևիկ բուժմիավորման մանկաբույժ Արփինե Հովակիմյանի հետ։ Բժշկուի ինչ է իրենից ենթադրում անեմիան։ Անեմիան կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում արյան ցածր տոկոսը շատ հաճախ հանդիպող ախտորոշում է եւ այն իրենից ներկայացնում է արյան կարմիր գնդիկների, էրիթրոցիտների եւ հեմոգլոբինի ցածր պարունակություն արյան մեջ։ Իսկ ինչ դեր ունի էրիթրոցիտները։ Ուրեմն էրիթրոցիտներում պարունակվում է երկաթ պարունակող հեմոգլոբին սպիտակուց, որը արյան տարբեր բջիջներին թթվածին է մատակարարում։ Հետևապես նրա ցածր քանակի հետևանքով կախված անեմիայի աստիճանից կդրսևորվեն տարբեր կլինիկական դրսևորումներ։ Անեմիան համարվում է գլոբալ համաշխարհային լուրջ հիմնախնդիր եւ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների միջև 5 տարեկան բոլոր երեխաների 40%-ը հղի կանանց 37%-ը եւ 15-ից 49 տարեկան կանանց 30%-ը ունի անեմիա։ Ռիսկի խմբի մեջ ովքեր են մտնում եւ ո՞րն է հենց անեմիայի պատճառը։ Նախ խոսեմ անեմիայի պատճառի մասին։ Ուրեմն էրիթրոցիտների անբավարար արտադրություն, էրիթրոցիտների քայքայում եւ էրիթրոցիտների կորուստ։ Էրիթրոցիտների անբավարար արտադրության օրինակ է սննդի մեջ երկաթի անբավարար քանակությունը, էրիթրոցիտների քայքայման բառ օրինակ է ժառանգական անեմիաները, օրինակ հեմոլիտիկ անեմիան, իսկ էրիթրոցիտների կորստի վառ օրինակ է սուր արունահոսությունները։ Ռիսկի գոտում են գտնվում, ուրեմն անհաս ծնված երեխաները, ներարգանդային աճի հապաղումով ծնված երեխաները, շաքարային դիաբետ ունեցող մայրիկներից ծնված երեխաները, դեռահաս աղջիկները, սպորտսմենները, ինչպես նաև հղի կանայք։ Բժկուի, փաստորեն հիվանդությունը ձեռք բերովի է թե ի ծնե։ Անեմիայի տեսակները տարբեր են, կա նաև ժառանգական տեսակներ եւ ձերբերովի։ Ժառանգական անեմիայի տեսակ է թալասեմիան, որը որ շատ հաճախ է հանդիպում Արցախում իմ օրինա իմ պրակտիկ օրինակից ասեմ ձեզ, ես Հայաստանում ավելի քիչ եմ հանդիպել նման օրինակ հիվանդներ, քան Արցախում, եւ մարդիկ կարող են ունենալ թալասեմիա եւ ամբողջ կյանքում չիմանալ այդ մասին, կախված թալասեմիայի տեսակից։ Ընդ որում այն լինում է ալֆա եւ բետա եւ վերջնական դիագնոզը իմանալու համար պետք է կատարել գենետիկ տեստեր, որը որ Արցախում չի կատարվում եւ նման հիվանդներին անհրաժեշտ է ուղեգրել Հայաստան գենետիկ հետազոտության համար։ Սա ժառանգական անեմիայի տեսակ էր։ Ձերբերովի անեմիայի տեսակներից է երկադեֆիցիտային անեմիան, որը որ ամենահաճախ հանդիպող անեմիայի տեսակն է։ Աշխարհում ավելի քան 2 միլիարդ մարդ ունի երկադեֆիցիտային անեմիա։ Երկաթի դերը մեր օրգանիզմում շատ-շատ բազմազան է։ Այն համարվում է բազմաթիվ ферментների կոֆակտոր եւ օրինակ երեխաների մոտ այն կարող է բերել բազմաթիվ նյարդաբանական դրսևորումների առաջացման, օրինակ ֆեբրիլ ցնցումների, երեխաները անընդհատ շարժում են էին իրենց ոտքերը, հատկապես հագիս ժամանակ կամ քնած ժամանակ, անհագիստ ոտքերի համախտանիշը երեխաների մոտ, որի դեպքում երեխաները հագիստ ժամանակ, քնած ժամանակ անընդհատ շարժում են իրենց ոտքերը, ինչպես նաև պագոֆագիան, դա խեղաթյուրված ախորժակի պիկայի տեսակ է, երբ անձը, ով ունի անեմիա, անհակ ցանկություն ունի սառույց կամ ձյուն ուտելու, ես ինքս այդպիսի պացիենտ ունեցել եմ, իսկ մի քանի օր առաջ նաև ունեցա պացիենտ, մայրիկը գանգատվում էր, որ իր բալի Նարեկը հող է ցանկանում դել։ Այո, հա։ սա նույնպես պիկայի տեսակ է, հա, խեղաթուրված ախորժակ։ Երեխան ցանկանում է ուտել այնպիսի բաներ, որոնք սնունդ չեն համարվում։ Ինչպես նաև երեխաների մոտ կարող է լինել սկլերաների գունատություն, անգուլյար ստոմատիտ, գլոսիտ, ինչպես նաև եղունգներն են փոխվում, ախտահարվում։ Բժշկու, իսկ ասենք երեխաներ կան, ովքեր եղունգները կրծում են անընդհատ։ Սա եւս կապ ունի անեմիայի հետ, թե սա մեկ այլ հիվանդության մասին է խոսքը։ Հոգեբանական ավելի շատ խնդիր է եւ երկաթի հետ կապ չունի։ Հեմոգլոբինի նորմատիվները տարբեր տարիքային սահմանում տարբեր են։ Օրինակ 6 ամսականից մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ նորմա է համարվում 110 գրամ/լիտր հեմոգլոբինի քանակը եւ բարձրը։ Իսկ դրանից ցածրը, օրինակ 100-ից 109 արդեն համարվում է թեթև անեմիա ժամանակ եւ իհարկե կախված ցուցանիշից կա թեթև, միջին եւ ծանր։ Կախված ծանրության աստիճանից բուժումը եւս տարբեր է։ Օրինակ թեթև անեմիաների դեպքում բուժումը արվում է հավելումների միջոցով 2-ից 6 գրամ լիտր հաշվարկով հավելումը, հա, եւ դեղորայքը տրվում է 1 ամիս ժամանակում 2-ից 4 շաբաթվա ընթացքում հեմոգլոբինի քանակը նորմայի է հասնում, սակայն որpիսի պաշարները լցվեն երկաթով, բուժումը պետք է շարունակել եւս 3-ից 4 ամիս։ Ունեմ պացիենտներ, ում հեմոգլոբինը 1 ամիս հետո անալիզ հանձնելուց հետո ծնողները տեսնում են, որ նորմալ է։ Ես բացատրում եմ, որ պետք է շարունակել եւս 3-4 ամիս, սակայն նրանք մտածելով, որ անալիզը նորմալ է, դադարեցնում են ինքնուրույն, բայց ամիսներ հետո նորից արժև են կանգնում։ Տեսեք, բժշկուհի, ես նույնիսկ համոզված եմ, երևի թե ծնողների մեզանից շատերը մտածում են, որ սննդի միջոցով կարելի է լրացնել այդ պակասը։ Արդյոք միայն սնունդը բավարար է, որ เป զի երեխայի մոտ կամ թեկուզ մեծ մարդկանց մոտ լրացվի երկաթի պակասը, թե պարտադիր պետք է սննդի հետ նաև դեղորայքն օգտագործել։ Դա կախված է անեմիայի աստիճանից։ Եթե թեթև աստիճան է, դավրցում ենք, լրացնենք սննդի միջոցով, իսկ արդեն եթե տեսնում ենք, որ ցուցանիշները շատ ավելի ցածր են, բացի սննդակարգի շտկումից, բացի երկաթով հարուստ սնունդ տալուց, անհրաժեշտ են պարտադիր հավելումներ։ Ահավատացեք, սննդի միջոցով չի կարող լրացվել երկաթի անհրաժեշտ քանակը։ Իդեպ, ինչ սնունդ է անհրաժեշտ օգտագործել անեմիայի ժամանակ։ Երկաթ դեֆիցիտային անեմիայի ժամանակ ժամանակ պետք է օգտագործել երկաթով հարուստ սնունդ, այն է մսամթերք, ընդ որում առավել շատ երկաթ պարունակվում է հավի լյարդի մեջ։ Տավարի միս, նապաստակի միս, խոզ, բոլոր մսամթերքները երեխաներին կարելի են եւ ուզում եմ ծնողներին եւս մեկ անգամ ասել, որ անպայման 6 ամսականից սկսած հավելյալ սնունդը սկսելուց պետք է սննդային ռացիոն ներմուծել մսամթերք։ Սա շատ պարտադիր է, քանի որ միջև 6 ամսականը, երբ մայրը երեխային գերակրում է կրծքի կաթով կամ նույնիսկ կատնախառնուրդով, կրծքի կաթը հարուստ է երկաթով, իսկ Կաթնախառնուրդը հարստացված է երկաթով։ Միջև 6 ամսականը բավարար է, սակայն 6 ամսականից սկսած օրգանիզմի պահանջներին իհավելում արդեն պահանջը շատ ավելի մեծ է երկաթի ընդունման։ Այդ իսկ պատճառով պետք է սննդի միջոցով պարտադիր ներմուծել երկաթ։ Սա շատ կարևոր է հարգելի ծնողներ, հարգելի մայրեր, որ เป զի դուք եւս մեկ անգամ բժշկի հորդորները հաշվի առնեք, որովհետև գիտենք, որ կան շատ մայրեր, ովքեր մտածում են, որ կրծքի կաթով միջև 1.5 տարեկան իրենց երեխաներին կերակրում են եւ հավելյալ սնունդի կարիք չկա։ Այնինչ եւ կարող է լինել երկաթի պակաս, եւ ֆոլաթթվի պակաս, եւ ֆոլաթթվի անբավարարության հետևանքով առաջանալ ֆոլատթի դեֆիցիտային անեմիա, B12-ի անբավարարության հետևանքով B12 դեֆիցիտային անեմիա, ընդ որում երեխաների մոտ B12-ի պակասի հետևանքով անեմիայի հետևանքով կարող է լինել ուրեմն նյարդաբանական զարգացման հապաղում, երեխաների մոտ ոտքերի թուլություն, ինչպես նաև օրինակ հիպերպիգմենտացիոն բծեր ձեռքերին, տարբեր տարբեր կլինիկական դրսևորումներ։ Կարևոր հավելում, որ երեխաներին միջև 1 տարեկան չտալ կովիկատ, որովհետև էր կովի կաթը ինքնին կանխում է երկաթի ներծծումը, ինչպես նաև շատ ծնողներ իրենց երեխաներին տալիս են թեյեր, թեյում պարունակում է տանին, որը ինքնին կապում է այդ երկաթկապող սպիտակուցը երկաթը եւ օրգանիզմից հանում է այն։ Այդ իսկ պատճառով նաեւ հետևեն այս կետերին։ Մայրիկներ կան, որ օրինակ կարող են հավելում տալ երեխային, երեխան ունի օրինակ երկաթդեֆիցիտային անեմիա տալիս են հավելում, սակայն 1 ամիս հետո անալիզը հանձնելուց հետո ողրվում է, որ դինամիկա չեն ունեցել, բայց այստեղ խնդիրը նրանում է եղել, որ օրինակ մայրիկը այդ հավելումը դեղորայքը տվել է կաթի հետ միաժամանակ մենակ, որը իրենով արդեն չի թողել, որ այդ հավելումը ներծծվի օրգանիզմում։ Շատ կարևոր խորհուրդ ծնողներին, որ երբ երեխային տալիս են երկաթի հավելումներ, հիշեն, որ դեղորայքը պետք է տրվի անոթի վիճակում, այսինքն դատարկ ստամոքսին եւ պետք է տրվի վիտամին C-ով հարուստ մրգահյութի հետ։ Օրինակ կարող եք տալ նարնջի հյութի հետ միասին։ Եթե օրինակ նմանատիպ հյութ չեք տալիս, կարող եք որոշ ժամանակ անց տալ վիտամին C-ով հարուստ ինչ-որ մթերք օրինակ կիվի կամ բրոկոլի։ Տվյալ օրվա ռացիոնը հարուստ լինի վիտամին C-ով, որովհետև վիտամին C-ն իրենով նպաստում է երկաթի ներծծմանը եւ կարան տարբեր երկաթի препараտներ, որոնք հենց իրենք իսկ հարստացված են վիտամին C-ով։ Դեղորայք հնդրելիս կարող եք նախապատվությունը տալ այդպիսի դեղորայքին։ Բժշկուի, գիտենք, որ երկաթի դեֆիցիտի դեպքում, անեմիայի դեպքում կարծես թե սիմպտոմներ չկան թեթև են, անտեսանելի են։ Այնուամենայնիվ, ինչ սիմպտոմների դեպքում ծնողն արդեն անհանգստանա, որ երեխայի մոտ բոլոր դեպքերում խնդիր կա։ Կախված անեմիայի աստիճանից սիմպտոմները տարբեր կարող են լինել։ Սկզբնական շրջանում նույնիսկ անախտանիշ կարող է լինել։ Եվ օրինակ, եթե անեմիան դանդաղ է առաջանում, սկիզբը դանդաղ է, կարող է լինել թուլություն, հոգնածություն, նույնիսկ քնկոտություն, ինչպես նաև գունատություն։ Իսկ այն դեպքերում, երբ անեմիայի սկիզբը սուր է, օրինակ, սուր արյունահոսության ժամանակ ժամանակ։ Այդ դեպքում կարող է լինել գլխապտույտ, գլխացավ, նույնիսկ ուշագնացյան էպիզոդներ։ Ինչպես նշեցի, այդ համի խեղաթյուրումը, հա, երբ երեխաները ունեն անհակ ցանկություն սառույց ուտելու, հող ուտելու, կավիչ ուտելու, լավ, կամ օրինակ անգուլյար ստոմատիտները, հաճախակի նույնիսկ հիվանդացությունները, իդեպ երկաթի անբավարարության հետևանքով իմունիտետը ընկնում է եւ երեխաները ավելի հաճախ են հիվանդանում ու այդ դեպքում կարող է տվյալ հիվանդությունը ավելի ծանր ձևով ընթանա այն երեխաների մոտ, ովքեր ունեն երկաթիվիցիտային անեմիա, իսկ այն երեխաները, ովքեր չունեն, ավելի թեթև ընթանա։ Ինչքանով է հիվանդությունը բուժելի։ Եթե խոսքը երկաթիվիցիտային անեմիայի մասին է, կարող ենք լարժեք բուժել այն։ Ընդհանրապես անեմիայի բուժումը կախված է անեմիայի տեսակից ծանրության աստիճանից։ Ժառանգական անեմիաները parza օրինակ թալասեմիան անբուժելի են, անընդհատ պետք է հսկողություն, բուժումն էլ ժամանակի ընթացքում կարող է լինել խելատային բուժում, արյան փոխներարկում, նույնիսկ ոսկրածուցի փոխպատվաստում դա ծանրության աստիճանի դեպքում, իսկ երկաթի անբավարարության դեպքում թեթև դեպքերում տալիս ենք հավելումներ եւ սննդային շտկումներ ենք անում, իսկ արդեն ծանր դեպքերում արյան փոխներարկում է կատարվում։ Բժշկուի խոսենք նաեւ հիվանդության կանխարգելման մասին։ Շատ լավ ու շատ կարևոր կետի հասանք։ Ուրեմն կախարգելման համար ծնողներին եւս մեկ անգամ հորդորում եմ, որ 6 ամսականից սկսած սննդային ռացիոնում ավելացնեն երկաթով հարուստ սննդամթերք, հավելումները տան անոթի վիճակում, տան վիտամին C-ով հարուստ սննդի հետ միաժամանակ բացառեն մինչև 1 տարեկան կովի կաթի ներմուծումը, իսկ 1 տարեկանից հետո տալու դեպքում օրվա մեջ 2 բաժակից ոչ ավել, իսկ երկաթի հավելումը տալուց հետո շատ կարևոր նկատառում ունեմ ծնողների համար։ Ծնողները հիշեմ, որ այդ ընթացքում կարող է երեխայի կղանքը սևանալ եւ նույնիսկ մուկ կանաչ գույն ստանալ, դա չպետք է ձեզ մոտ անհանգստության պատճառ դառնա։ Դա նորմայի տարբերակ է պայմանավորված է այդ հավելումում ապառնակվող դեղորայքի, որը որ բերում է այդ գունավորման, ինչպես նաեւ շատ կարևոր պահ, որ ամեն անգամ հավելումը տալուց հետո պարտադիր լվանակ երեխայի ատամները, որպիսի հետագայում երեխայի մոտ մուկ ատամների գունավորումներ խնդիրներ չառաջանան։ Խրոնիկ աղեստամոքսահիկային արմնահոսությունների հետևանքով առաջացած անեմիայի հիմնական ու գլխավոր պատճառներից մեկը նաև ճիճվագրությունն է կլոր ворթերով։ Սա եւս կարևոր փաստ է եւ ուղեցույցերը խոսում են այն մասին, որ այն երեխաները, ովքեր ունեն անեմիա եւ որոնք վերջին 6 ամսվա ընթացքում չեն ստացել հակաճիճվային որևէ պրեպարատ, կարող են ընդունել այդ պրեպարատը, որովհետև ճիճվագրությունը ինքնին վերում է անեմիա առաջացման Ես եւս ունեցել եմ նման պացիենտ, ում մոտ կար ծանր աստիճանի անեմիա եւ ում մոտ նույնիսկ կասկածվում էր ժառանգական տիպի անեմիա թալասեմիա եւ ես ուղեգրեցի նրան Հայաստան հետազոտության, բայց պարզվեց իրականում, որ երեխան ուներ ասկարիտ ու որը որ բերել էր արդեն նման անեմիայի առաջացման երեւ երեխայի մոտ արդեն կլինիկորեն թուլություն, գունատություն, այդ եւ տարբեր սիմպտոմների առաջացում։ Եվ իհարկե համապատասխան բուժման հետևանքով անեմիան կարգավորվեց։ Տեսեք, այս դեպքում օրինակ, եթե մենք անեմիան մենակ բուժեինք երկաթի պրեպարատներով, մենք արդյունք չէինք ստանալու, քանի որ պատճառը չէինք բուժել, պատճառը չէինք վերացրել։ Իսկ արդեն ճիճում վերացնելուց հետո, ասկարիդը վերացնելուց հետո նաև տրվեց երկաթի հավելում եւ արդեն հարցը լուծվեց։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր ու կարևոր տեղեկատվության համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։